Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 24, 2003 Nailuklok bilang archivist ng Vatican Secret Archives si Archbishop Jean-Louis Pierre Cardinal Tauran. Siya rin ang nangasiwa bilang librarian sa Vatican Library. Bilang tagapamahala, Tungkulin itong alagaan ang mga mahalagang impormasyon na nangyari sa kasaysayan ng simbahang katolika. Tumagal ng apat na taon sa Vatican Library si Cardinal Tauran at itinalaga bilang Pangulo ng Pontifical Council for Interreligious Dialogue ng Holy See magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.